yigirma uchinchi pora yosin surasining yigirma ikkinchi oyatidan boshlanadi u yana aytdi nega men o'zimni yaratgan zotga ibodat qilmayin sizlar ham uning huzurigagina qaytarilursiz men undan o'zgalarni iloh qilib olayman holbuki agar rahmon menga biror zarar yetkazishni istasa u ilohlarning shafoatlari menga biror foyda bera olmas va ular meni azobdan qutqara olmaslar u holda men albatta aniq zalolatda bolurman haqiqatan men Rabbingizga iymon keltirganman meni eshitib qo'yingiz so'zlariga boqmay uni qatl qilishgach unga jannatga kir deyildi u joydagi noz ne'mat va izzat ikromni ko'rgach u aytdi qani edi qavmim bilsa meni rabbim mag'firat etganini va meni mukarram kishilardan qilganini biz undan durodgor habib qatlidan keyin uning qavmi ustiga osmondan biror qo'shin azob farishtalarini tushirmadik biz shoshilinch tushiruvchi emasmiz faqat birgina qichqiriq bo'ldi-yu bas birdan ular o'chib o'lib qoluvchilardir bandalarga hasrat nadomat bo'lgayki ularga qachon bir payg'ambar kelsa albatta uni masxara qiluvchi bo'ldilar axir ular o'zlaridan oldin ham qancha avlodlarni halok qilganimizni o'shalar ularning oldiga dunyoga qaytib kelmayotganini ko'rmaganmidilar albatta barchalari qiyomatda bizning dargohimizda hozir qilinuvchidirlar o'lik qo'riq yer ular uchun qayta tirilishga bir alomatdir biz uni suv bilan tiriltirdik va undan turli donlarni undirib chiqardik bas ular undan yemoqdalar yana biz unda yerda xurmozor va uzumzor bog'larni paydo qildik va u yerda buloqlarni oqizib qo'ydik toki odamlar mevasidan yesinlar holbuki u mevalarni o'z qo'llari bilan qilmagan edilar axir shukr qilmaydilarmi yer undiradigan narsalardan odamlarning o'zlaridan va yana ular bilmaydigan narsalardan iborat barcha juftlarni yaratgan zot Alloh tasbih aytilishga loyiqdir. Tun ham ular uchun qudratimizdan bir alomatdir. Biz undan kunduzni sug'urib olishimiz bilanoq birdaniga ular zulmatda qodirlar. quyosh tinmay o'z qarorgohi sari sayr qilur bu aziz qudratli va alim bilimli zotning o'lchovidir biz oyni ham toki u eski xurmo butog'idek bo'lib egilib qolgunicha manzillarga botadigan qilib o'lchab qo'ygandirmiz na quyosh oyga yetishi mumkin va na tun kundan o'zuvchidir quyosh oy va yulduzlarning har biri bir falakda suzib yuradilar biz ularning zurriyotlarini nuh payg'ambar yasagan to'la kemada ko'targanimiz va to'fondan qutqarganimiz ular uchun qudratimizdan yana bir alomat yana biz ularga xuddi o'sha kemaga o'xshash ot tuya kabi minadigan narsalarni ham yaratdik agar biz xohlasak ularni g'arq qilurmizda so'ng ular uchun biror yordamchi bo'lmas va ular qutqarilmaslar ham faqat biz tomondan bo'lgan marhamat sababli va ma'lum bir vaqtgacha hayotdan bahramand bo'lishlari uchun muhlat berilur qachonki ularga rahmatga erishishingiz uchun oldingizdagi oxiratdan va ortingizdagi dunyodan qo'rqingiz deyilsa quloq solmaslar ularga parvardigorlarining oyatlaridan biror oyat kelsa albatta ular o'sha oyatdan yuz o'giruvchi bo'lurlar qachonki ularga Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalardan ehson qilingiz deilsa kofir bo'lgan kimsalar iymon keltirgan zotlarga istehzo bilan agar Alloh xohlasa o'zi oziqlantiradigan kishilarga bizlar taom beramizmi sizlar shubhasiz aniq zalolatdadirsiz derlar yana ular agar rostgo'y bo'lsangiz aytingizchi mana shu va'da azob qachon bo'ladi derlar ular o'zaro bahslashib turganlarida ularni tutuvchi birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos bas ular na biror vasiyat qilishga va na oila ahliga qaytishga qodir bo'lurlar qiyomat kuni sur chalinishi bilan birdaniga ular qabrlaridan parvardigorlari sari sug'urilib chiqurlar ular holimizga voy kim bizlarni uxlayotgan joyimizdan uyg'otdi deganlarida ularga aytilur mana shu rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar so'zlagan rost narsa qiyomatdir faqatgina bir qichqiriq bas birdaniga ularning barchasi bizning daryohimizda hozir qilinuvchidirlar mana bugun hech bir jonga nohaqlik qilinmas va sizlar faqat o'zlaringiz qilib o'tgan amallaringizga qarab taqdirlanursiz albatta erta jannat ahli u kunda rohat va farog'at ishlari bilan shoddirlar ular o'z juftlari xotinlari bilan birga soyalarda so'rilarda suyanib o'tirurlar ularga u joyda turli mevalar va ular uchun istagan narsalari mavjud ularga rahmli parvardigor tomonidan salom aytilur ey jinoyatchilar bugun endi mo'minlardan ajralingiz men sizlarga dunyoda bildirib ey odam bolalari shaytonga ibodat itoat qilmangiz chunki u sizlarga ochiq dushmandir menga ibodat qilingiz mana shu to'g'ri yo'ldir demaganmidim shayton sizlarning ichingizdan ko'p avlodni yo'ldan ozdirdi axir aql yurituvchi emasmidingiz sizlarga dunyoda va'da qilingan jahannam mana shudir dunyodan kofir bo'lib o'tganingiz sababli bugun unda jahannamda kuyingiz bugun biz ularning og'izlarini muhrlab qo'yganmiz bizga ularning qilib o'tgan ishlari haqida qo'llari so'zlab oyoqlari guvohlik beradi agar biz xohlasak ularning ko'zlarini yo'q qilgan bo'lar edik ana u holda ular yo'lga shoshardilar u lekin qayoqdan yo'lni ko'ra olsinlar agar biz xohlasak ularni turgan joylarida maymun to'ng'iz yo tosh kabi narsalarga aylantirib qo'ygan bo'lar edik so'ngra ular oldingi yurishga ham qodir emaslar va orqalariga ham qayta olmaslar biz kimga uzoq umr bersak uning vujudini ham egik zaif qilib qo'yurmiz axir aql yurgizmaydilarmi muhammadga she'rni ta'lim bermadik va unga shoirlik mumkin ham emas u vahiy faqat zikr eslatma va aniq qur'ondir u tirik aqlli kishilarni ogohlantirish va kofirlarga azob haqidagi lafz muqarrar bo'lishi uchun nozil qilingandir axir ular uchun o'z qo'limiz ishi bilan chorva hayvonlarini yaratib qo'yganimizni ko'rmadilarmi mana ular o'sha hayvonlarga egadirlar biz o'sha hayvonlarni ularga bo'yin sundirib qo'yganmiz ana ularning minadigan narsalari ham o'sha hayvonlardan va o'shalardan yegaylar yana ular uchun o'sha hayvonlarda turli foydalar va ichimlik sut qaymoqlar bordir axir shukr qilmaydilarmi Alloh ibodatini qo'yib yordam olish umidida ilohlarni tutdilar ular soxta ilohlar naqd qo'shin bo'la turib ularga yordam berishga yaramaydilar bas ey muhammad sizni ularning so'zlari g'amgin qilmasin zodan biz ularning yashiradigan narsalarini ham oshkor qiladigan narsalarini ham bilurmiz inson biz uni nutfadan bir tomchi shahvat suvidan yaratganimizni endi esa u birdaniga o'zimizga oshkori husumat qiluvchi bo'lib qolganini ko'rmadimi u bizga chirib ketgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb naql keltirdi-yu ammo o'zining qanday yaralganini unutib qo'ydi ey muhammad ayting u chirigan suyaklarni dastlab paydo qilgan zotning o'zi qayta tiriltirur u turli xil yaratishlarni biluvchidir u sizlar uchun yashil daraxtdan olov paydo qilgan zotdir bas sizlar o'shandan olov yoqursizlar osmonlar va yerni yaratgan zot yana qaytadan ularning xuddi o'zidek yaratishga qodir emasmi yo'q albatta qodirdir u halloq yaratuvchi va alim biluvchidir biror narsa yaratishni iroda qilganida uning ishi faqatgina bo'l deyishdir u narsa esa bo'lur vujudga kelur bas barcha narsaning egaligi o'z qo'lida bo'lgan Allohga tasbeh aytilur va qiyomatda uning huzurigagina qaytarilursiz Soffot surasi Makka da nozil qilingan 182 oyatdan iborat. soffot saf tortib turuvchilar surada iymon e'tiqod kufr va shirk ins va jin jannat va do'zax payg'ambarlar xususan odam nuh ibrohim ismoil ishoq muso lut xorun yunus ilyos va muhammad alayhissalom qissalari va boshqa ma'lumotlar bayon qilinadi saf tortib turuvchilardan murod bu yerda Allohning amriga muntazir bo'lib turuvchi farishtalar va mu'minlardir mehribon va rahimli Alloh nomi bilan Alloh yo'lida saf tortib turuvchi gunoh ishlardan mudom to'suvchi Allohning kalomini doimo zikr qiluvchi farishtalar va insonlardan iborat barcha zotlar bilan qasamyod etamanki haqiqatan ilohingiz yagonadir u osmonlar yer va ularning o'rtasidagi narsalarning rabbidir u yana mashriq va mag'rib tomonlarning ham rabbidir darhaqiqat biz sizlarga yaqin osmonni yulduzlar bilan ziynatladik uni har qanday itoatsiz shaytondan jindan saqladik u jinlar oliy mavjudot bo'lmish farishtalar so'zlarini eshita olmaslar ularga har tomondan yulduzlar otilur haydash uchun ularga oxiratda doimiy azob bordir illo biror marta biror so'zni ilib olgani bo'lsa unga ham uchar yulduz quvib yetar va halok etar bas ey muhammad makka kofirlaridan so'rangchi ularni yaratish qiyinroqmi yoki biz yaratgan boshqa yirik narsalarnimi zotan biz ularni odamni yopishqoq loydan yaratgandirmiz balki siz ulardan taajjubdadirsiz ammo ular esa masxara qilurlar ularga qur'on bilan nasihat qilinsa nasihatni olmaslar biror mo'jizani ko'rsalar iymon keltirish o'rniga masxara qilurlar va derlar bu aniq sehrdan boshqa narsa emas bizlar o'lib tuproq va suyaklarga aylanib ketganimizda rostanam yana qayta tiriluvchi ekanmizmi avvalgi o'tib ketgan ota bobolarimiz ham a ey muhammad ularga ayting ha sizlar o'sha kuni xor bo'luvchidirsiz u ya'ni qayta tirilish faqatgina isrofilning suri bilan chalinuvchi bir qichqiriqdir xolos bas ular qayta tirilib hukmga qarab tururlar holimizga voy bu jazo kuni ku deb qolurlar mana shu sizlar dunyoda yolg'on deb o'tgan ajrim kunidir ey farishtalar zolim kofir bo'lgan kimsalar va ularning yoronlarini hamda ibodat qilib o'tgan narsalarini to'plangiz Allohdan o'zga bas ularni do'zax yo'liga boshlangiz ammo farmonim kelgunicha ularni to'xtatib do'zaxga tashlamay turingiz chunki ular qilmishlari to'g'risida so'raluvchidirlar ularga aytilur nega bir birlaringizga yordam bermayapsiz yo'q ular bu kunda taslim bo'luvchidirlar ularning ba'zisi ba'zisiga qarab savol javob qilurlar aldanganlar o'z peshvolariga haqiqatan sizlar bizlarga o'ng tomondan ya'ni ishonchli tomondan kelar edingiz deydilar peshvolar aytdilar yo'q sizlar o'zlaringiz mo'min bo'lmagan edingiz axir bizlar uchun sizlarning ustingizdan hukmronlik yo'q edi-ku yo'q sizlar o'zlaringiz haddan oshuvchi qavm edingiz bas endi bizlarga parvardigorimizning so'zi azobi muqarrar bo'ldi bizlar uni totuvchidirmiz chunki bizlar yo'ldan ozuvchi bo'lganimiz sababli sizlarni ham yo'ldan ozdirdik bas albatta ular ozganlar va ularning peshvolari o'sha kunda qiyomatda azobda sherik bo'luvchidirlar darhaqiqat biz jinoyatchilarga mana shunday muomala qilurmiz chunki ularga Allohdan o'zga iloh yo'q deyilganda kibrlangan edilar ular hali bizlar bir majnun shoirni deb ilohlarimizni tark etar ekanmizmi der edilar yo'q muhammad haq dinni olib keldi va o'tgan barcha payg'ambarlarni tasdiq etdi ey jinoyatchilar sizlar albatta alamli azobni totuvchidirsiz sizlar faqat qilib o'tgan jinoyatlaringiz sababli jazolanursiz illo Allohning shunday kufr va shirkdan dili pok bandalari bordirki aynan o'shalar uchun jannatda ma'lum rizq turli mevalar bo'lur ular izzat ikromdadirlar ne'mat bog'larida so'rilar ustida bir birlariga yuzma yuz bo'lib o'tirurlar ularga may chiqib turadigan oqim chashmadan olingan qadahlar aylantirilur oppoq va may to'la qadahlar ichuvchilar uchun lazzatlidir u sharobda aqldan ozdiruvchi narsa bo'lmas va ular undan mast ham bo'lmaslar yana ularning oldilarida nigohlari begonaga qarashdan chegaralangan keng va katta ko'zli hur qizlar bo'lur ular go'yo pardaga o'ralgan oppoq tuxumdekdirlar bas jannat ahli bir birlariga qarab savol javob qilurlar ulardan biri deydi mening dunyoda bir yaqin tanishim bor edi u menga rostdan ham sen qayta tirilishimizni tasdiq etuvchilardanmisan o'lib tuproq va suyaklarga aylanib ketgan vaqtimizda haqiqatan ham tiriltirilib jazolanuvchimizmi der edi jannatdagi so'rilarda birga o'tirgan birodarlariga sizlar ham o'sha tanishimning do'zaxdagi holini ko'ryapsizmi deydi so'ngra o'zi ham o'sha tanishi tomonga qarab uni do'zaxning o'rtasida ko'rgach deydi allohga qasamki darhaqiqat sen meni ham halok yozgan eding agar rabbimning ne'mati hidoyati bo'lmaganida albatta men ham sen bilan birga do'zaxga hozir qilinuvchilardan bo'lar edim qani endi menga aytchi bizlar o'luvchi emas ekanmizmi o'sha birinchi o'limimizdan boshqa so'ng azoblanuvchi ham emas ekanmizmi albatta mana shu jannat ne'matlari ulkan yutuqning o'zidir bas aynan mana shunday yutuq uchun amal qiluvchilar amal qilsinlar mana shu yaxshi ziyofatmi yoki do'zaxdagi zaqqum daraxtimi haqiqatan biz uni zaqqum daraxtini zolimlar uchun fitna sinov va azob qilib qo'ydik haqiqat u do'zax qa'rida chiqadigan o'sadigan bir daraxtdir uning butoqlaridagi mevalari xunuklikda xuddi shaytonlarning boshlariga o'xshar bas ular dozax ahli albatta undan yeyuvchi va qorinlarni u bilan to'ldiruvchidirlar so'ngra albatta ular uchun uning zaqqum mevalari uzra qaynoq suvdan aralashtirish bordir so'ngra ularning bunday ziyofatdan qaytishi albatta do'zax saridir albatta ular makka mushriklari o'zlarining ota bobolarini adashgan holda topdilar bas o'zlari ham ularning izlaridan chopmoqdalar ulardan avval o'tganlarning ko'plari ham yo'ldan ozgan edilar holbuki biz ularning orasiga ogohlantiruvchi payg'ambarlarni yuborgan edik bas ogohlantirilganlarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'ring illo Allohning kufr va shirkdan dillari pok bandalarigina halokatga duchor bo'lmadilar. Qasamki, nuh qavmidan shikoyat etib bizga nido iltijo qildi bas biz naqadar yaxshi ijobat qiluvchidirmiz biz unga va uning ahli oilasiga ulkan tashvishdan g'arq bo'lishdan najot berdik uning zurriyotini boqiy qoluvchi kishilar qilib qo'ydik keyingi avlodlar orasida u haqda maqtovlar qoldirdik olamlarda nuhga salom biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday taqdirlaymiz darhaqiqat u bizning mo'min bandalarimizdandir so'ngra boshqalarni nuhni inkor etganlarni g'arq qilib yubordik haqiqatan ibrohim ham u nuhning guruhidandir qayski parvardigoriga sog'lom qalb bilan keldi o'shanda u otasi ozar va qavmiga nimaga ibodat qilmoqdasiz Allohni qo'yib ibodat uchun soxta ilohlarni istaysizmi u holda barcha olamlarning parvardigori jazosi haqida ne gumoningiz bor degan edi bas u yulduzlarga tikilib qaradi so'ngra haqiqatan men betobman dedi bu bayramga chiqmaslikka bahona edi darhol undan yuz o'girib ketdilar bas ibrohim ularning ilohlari oldiga asta kelib dedi oldilaringizdagi taomni yemaysizmi ne bo'ldi sizlarga so'zlamaysiz so'ngra ularga yaqin kelib o'ng qo'lidagi bolta bilan urdi bas qavmi bundan xabar topib uning oldiga shosha pisha kelishdi u dedim o'zlaringiz yo'nib yasab olgan narsalarga ibodat qilasizmi holbuki sizlarni ham sig'inayotgan butlaringizni ham Alloh yaratgan-ku. Ular bir-birlariga dedilar: Ibrohim uchun ichida olov yonadigan binolar qurib uni o'sha olovga tashlangiz bas ular ibrohimga makr qilmoqchi olovda yondirib yubormoqchi bo'ldilar bas biz ularni tuban mag'lub qildik u olov ichidan salomat chiqdi va dedi albatta men rabbim buyurgan tarafga ketuvchidirman uning o'zi meni to'g'ri yo'lga hidoyat qilur ey rabbim o'zing menga solih farzandlardan ato etgin bas biz unga bir halim o'g'il tug'ilishi to'g'risidagi xushxabarni berdik bas qachonki u otasi bilan birga yuradigan bo'lgach ibrohim ey o'g'ilcham men tushimda seni qurbonlik uchun so'yayotganimni ko'rmoqdaman endi sen o'zing nima ray fikr qilishingni bir o'ylab ko'rgin degan edi u aytdi ey otajon sizga tushingizda Alloh tomonidan buyurilgan ishni qiling inshaalloh meni sabr qiluvchilardan topursiz bas qachonki ikkisi ham Allohning amriga bo'yin sunib Ismoilni qurbonlikka peshonasi bilan yerga yotqizgan ediki unga biz nido qildik ey ibrohim dar haqiqat sen tushni tasdiq etding albatta biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz albatta bu qurbonlikka buyurishim ayni sinovdir biz ismoilning o'rniga katta bir qo'chqor so'yishni badal qilib berdik keyingi avlodlar orasida u ibrohim haqida yaxshi gaplarni qoldirdik ibrohimga salom biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz darhaqiqat u bizning mo'min bandalarimizdandir yana biz unga solihlardan bo'lg'usi payg'ambar ishoqning xushxabarini berdik unga ibrohimga ham ishoqga ham barakot berdik ularning zurriyotidan ezgu amal qiluvchi ham o'ziga aniq zulm qiluvchi ham bo'lur qasamki biz Musa va Harunga payg'ambarlik ato etdik biz ikkisiga va ularning qavmiga ulug' g'amdan najot berdik ularga madad berdik bas ular fir'avn ustidan g'olib bo'ldilar biz ularga aniq kitob tavrot ato etdik hamda ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qildik keyingi avlodlar orasida u ikkisi haqida yaxshi gaplarni qoldirdik Musa va Harunga salom biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz darhaqiqat ikkisi ham bizning mo'min bandalarimizdandir ilyos ham albatta payg'ambarlardandir qayski u o'z qavmiga degan edi Allohdan qo'rqmaysizmi sizlar yaratuvchilarning yaxshisini Allohni qo'yib Baal nomli butga sig'inyapsizmi sizlarning ham Rabbingiz va avvalgi ota bobolaringizning ham Rabbini ham bas Ilyosni yolg'onchiga chiqardilar. Bas albatta ular do'zaxga hozir qilinuvchidirlar. Illo Allohning dillari kufrdan pok ixlosli bandalarigina hozir bo'lmaslar biz keyingi avlodlar orasida uning ilyosning haqida go'zal maqtovlar qoldirdik ilyosga salom biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz darhaqiqat u bizning mo'min bandalarimizdan lut ham albatta payg'ambarlardandir qayski biz unga va uning barcha ahliga toshbo'ron balosidan najot bergan edik faqat azobda qoluvchilardan bo'lmish bir kampirga lutning xotiniga najot bermadik so'ngra boshqalarni halok qildik ey makka ahli aniqki sizlar ularning ustidan tongda o'tib turursiz tunda ham axir aql yurgizmaysizmi yunus ham albatta payg'ambarlardandir qayski o'z qavmidan g'azablanib to'la yukli kemaga qarab qochgan edi bas kemadagilar bilan qur'a tashlashdi va mag'lub bo'ldi bas malomatga qolgan holida uni bir nahang baliq yutib yubordi bas agar u Allohga doimo tasbih aytuvchilardan bo'lmaganida albatta u baliq qornida to odamlar qayta tiriladigan kunlarigacha qolib ketgan bo'lur edi bas biz uni xasta holida suvdan chiqarib quruqlikka uloqtirdik uning ustida soya tashlab turishi uchun qovoq daraxtini undirib qo'ydik biz uni 100 ming balki undan ham ko'proq odamga payg'ambar ba'sular yunusga iymon keltirdilar so'ngra biz ularni ma'lum bir muddatgacha ajallar yetguncha hayotdan bahramand etdik endi ey muhammad makka kofirlaridan so'rangchi qizlar farishtalar parvardigoringizniki yu o'g'illar ularnikimi yoki biz farishtalarni ularning guvohliklarida qiz qilib yaratibmizmi ogoh bo'lingiz kim ular yolg'onchiliklari tufayli aytadilar Alloh farzandli bo'lgan ular albatta yolg'onchidirlar Alloh o'g'illarni qo'yib qizlarni tanlabdimi ey makka ahli sizlarga nima bo'ldi qanday ham nohaq hukm chiqarmoqdasiz axir eslatma olmaysizmi yoki sizlar uchun Allohning farzandi haqida biror aniq hujjat bormi bas agar rostgo'y bo'lsangiz kitobingizni keltiringiz mushriklar u bilan jinlar farishtalar o'rtasida nasab ota bolalik bor deb gumon qildilar holbuki jinlar farishtalar ularning Alloh azobiga hozir qilinuvchi ekanlarini bilganlar Allah ularning farzandi bor deb sifatlashlaridan pokdir. Illo Allohning iymonda ixlosli bandalarigina Allohni to'g'ri sifatlaydilar. Ey Makka ahli, shak shubha yo'qki, sizlar ham sig'inayotgan butlaringiz ham Allohga qarshi fitnaga soluvchi, alday oluvchi siz. Illo do'zaxda kuyuvchi bo'lgan kimsalarnigina alday olursiz. Farishtalar dedilar: Bizlarning har birimiz uchun osmonlarda aniqki ma'lum bir maqom bordir. Dar haqiqat bizlar Alloh xizmatida saf tortib turuvchilardirmiz. Yana bizlar Allohga tasbih aytuvchilardirmiz. Darvoqe Makka ahli aytar edilar. Agar bizning oldimizda ham avvalgilarning kitoblaridan biror eslatma kitob bo'lsa edi albatta bizlar ham Allohning ixlosli bandalari bo'lar edik bas Qur'on nozil bo'lgach uni inkor qildilar bas yaqinda buning oqibatini bilurlar bizning payg'ambar bo'lgan bandalarimiz haqidagi ushbu lafzimiz kechgandir shubhasiz ular qo'llab quvvatlanuvchilardir va albatta bizning qo'shinimiz ya'ni payg'ambarlar va mo'minlar g'olibdirlar bas ey muhammad siz ulardan mushriklardan vaqtincha yuz o'giring ularni mag'lub bo'lganlarida ko'ring bas yaqinda ular ham kufrlarining oqibatini ko'rajaklar Xali ular bizning azobimizni qistamoqdamilar bas qachonki azobimiz ularning maskanlariga ustilariga tushganida o'sha ogohlantirilgan kimsalarning tonglari xayrli bo'lmas siz ulardan ma'lum bir vaqtgacha yuz o'giring ularning mag'lub bo'lganlarida ko'ring bas yaqinda ular ham kufrlarining oqibatini ko'rajaklar qudrat egasi bo'lmish Rabbingiz ular qilayotgan sifatlardan aybu nuqsonlardan pokdir payg'ambarlarga salom hamd esa barcha olamlarning rabbiga xosdir sod surasi Makka da nozil qilingan 88 oyatdan iborat sod nimaning ramzi ekani faqat Allohgagina ma'lum surada mushriklarning rasul alayhisalomga nisbatan o'tkazgan tazyiqlari oxiratda berilajak mukofot va jazolar insoniy fazilatlarga targ'ibot kabi ilohiy ko'rsatmalar mujassam mehribon va rahimli Alloh nomi bilan sod zikr manbai bo'lmuş qur'onga qasam yod etaman ha kofir bo'lgan kimsalar haqiqatni qabul qilishdan g'ururda va muxoliflikda doimiydirlar biz ulardan ilgari qancha avlodni kufurlari sababli halok qilganimizda ular yordam so'rab nido qilganlar ammo u vaqt azobdan qochib qutulish vaqti emas edi makka mushriklari ularga o'zlaridan ogohlantiruvchi payg'ambar kelganidan ajablandilar va kofirlar aytdilar bu bir yolg'onchi sehrgardir shuncha ilohlarni bitta iloh qilib olibdimi haqiqatan bu juda qiziq narsa ulardan kattalari bir birlariga dedilar yuringiz o'z ilohlaringizga sig'inishda sabrli bo'lingiz albatta bu iroda etiladigan bo'lib turadigan narsadir bizlar bu haqda tavhid haqida so'nggi dinda eshitmaganmiz bu faqat bir uydirmadir bizlarning oramizda zodagonlar turib o'sha muhammadga zikr qur'on nozil qilinibdimi ha ular mening eslatmam qur'ondan shak shubhadadirlar ha ular hali mening azobimni totib ko'rganlari yo'q yoki ularning oldilarida aziz qudratli va vahob, saxovatli Rabbingizning rahmat xazinalari bor ekanmi yoki osmonlar va yerning hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarning hukmronligi ularniki ekanmi u holda osmonga qarab narvonlarga chiqaversinlar ey muhammad makka mushriklari o'sha yerning o'zida yengilib bituvchi firqalardan bir qo'shindir ulardan ilgari ham nuh qavmi ot qabilasi va qoziqlar ahromlar va qasrlar egasi bo'lgan fir'avn ham payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqargandilar shuningdek samud qabilasi lut qavmi va daraxtzor egalari ham ana o'shalar ham sizning qavmingiz kabi firqalardir barchalariga faqat payg'ambarlarni inkor etganlari sababli mening jazoyim muqarrar bo'ldi ana o'shalar bir zumda keladigan birgina qichqiriqni kutmoqdalar xolos ular makka mushriklari masxara qilishib parvardigoro bizlarga va'da qilingan azobdan nasibamizni hisob kunidan ilgari tezroq keltira qolgin dedilar ey muhammad siz ular aytayotgan so'zlarga sabr qiling va bizning bandamiz bo'lmish toat ibodatda baquvvat bo'lgan Davudni eslang darhaqiqat u Alloh yo'liga o'zini bag'ishlab butunlay qaytuvchidir biz tog'larni kechki payt va ertalab mudom u Davud bilan birga tasbeh aytadigan qilib bo'yin sundirib qo'ydik shuningdek har tarafdan to'planuvchi qushlarni ham tog'lar va qushlarning barchasi Dovudga butunlay qaytuvchidir uning hukmronligini ham mustahkam qildik va unga hikmat hamda qat'iy xitob haqqoniy hukm chiqarish ilmini ato etdik ey muhammad sizga da'vogar ikki jamoat xabari keldimi o'shanda ular Davud ibodat qilayotgan balandlikdagi masjidga chiqishdi Davud huzuriga kirishganda u ulardan qo'rqib ketdi ular dedilar qo'rqmagin bizlar birimiz birimizga nohaqlik qilgan ikki da'vogardirmiz bas sen bizlarning o'rtamizda haqqoniy hukm qilgin va bizlardan birontamizga jabr qilmagin hamda bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagin ularning biri dedim darvoqe mana bu mening birodarim uning 99 sovliq qo'yi bor mening esa birgina sovlig'im bordir bas u o'shani ham menga topshirgin dedi va meni bahsda yengib qo'ydi Davud ikkinchi da'vogarni tinglamasdanoq dedi darhaqiqat u sening sovlig'ingni o'z sovliqlariga qo'shib olishni so'rab senga zulm qilibdi Darvoqa ko'p oshna og'aynilar bir birlariga zulm qilurlar faqat iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilgan kishilargina zulm qilmaslar ular esa juda ozdir dovud uni imtihon qilganimizni bildida parvardigoridan shoshib hukm chiqargani uchun mag'firat qilishni so'radi va sajdaga egilgan holida yiqilib tavba qildi bas biz uni o'sha xatosini kechirdik albatta uning uchun bizning huzurimizda qurbat yaqinlik va go'zal oqibat jannat bordir ey dovud darhaqiqat biz seni yerda xalifa qildik bas sen nafsu havoga ergashib ketmagin aks holda u seni Allohning yo'lidan ozdirur albatta Alloh yo'lidan ozadigan kimsalar uchun hisob kunini unutib qo'yganlari sababli qattiq azob bordir biz osmon va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarni shunchaki behuda yaratgan emasmiz bu behuda yaratilgan degan gap kofir bo'lgan kimsalarning gumonidir ba'z kofir bo'lgan kimsalar uchun do'zaxdan iborat halokat bo'lgay iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilgan zotlarni biz yerda buzg'unchilik qilib yuruvchi kimsalardek qilamizmi yoki taqvodor zotlarni fisqu fujur qilib yurgan kimsalar kabi qilar ekanmizmi ey muhammad ushbu qur'on oyatlarini tafakkur qilishlari va aql egalari eslatma olishlari uchun biz sizga nozil qilgan muborak kitobdir dovudga sulaymonni ato etdi sulaymon qadar yaxshi bandadir haqiqat u Alloh yo'liga butunlay qaytuvchidir eslang unga sulaymonga bir kuni kechki payt gijinglab turuvchi uchqur otlar ro'baro qalingan edi bas u dedi haqiqat men parvardigorim zikridan ya'ni namozimdan qolib bu yaxshi otlarga ko'ngil qo'yishga berilib ketibman hatto quyosh parda bilan berkinibdi botibdi u otlarni menga qaytaringchi bas u qilich bilan otlarning oyoq va bo'yinlarini silashga kirishdi so'yib qurbonlik qildi sulaymonni imtihon qildik va uning taxti ustiga jonsiz jasadni o'g'lining murdasini tashladik so'ngra u tavba qilib dedi ey rabbim o'zing meni mag'firat qilgin va menga o'zimdan keyin biror kishiga muyassar bo'lmaydigan bir mulk hukmronlik ato etgin sening o'zinggina vahhob barcha yaxshiliklarni ato etuvchidirsan bas tilagini bajo qilib unga u istagan tomonga uning amri bilan mayin esadigan shamolni bo'yin sindir shuningdek barcha qasrlarni bino qiluvchi va dengizlar qa'riga sho'ng'uvchi g'avvoz shaytonlarni jinlarni ham boshqa bo'yin sunmaydigan jinlarni esa kishanlar bilan bandi qildik sulaymonga dedik mana shu bizning senga ato etganimizdir bas sen ularni ehson qil qo'yib yubor yoki o'zingda saqla sendan bu to'g'rida hisobot olinmas albatta sulaymon uchun bizning huzurimizda oxiratda yaqinlik ajru savoblar va go'zal oqibat jannat bordir ey muhammad bandamiz ayyub parvardigoriga nido qilib meni shayton mashaqqat va azobga tutdi degan paytini eslang shunda unga aytildi oyog'ing bilan yerni tepgin chashma otilib chiqur mana shu cho'miladigan va ichimlik sovuq suvdir biz o'z tomonimizdan marhamat ko'rsatib hamda aql egalariga eslatma bo'lishi uchun ayubga ahli oilasini va ular bilan qo'shib yana o'shalarning mislicha farzand ato etdik yana biz ayyubga aytdik qo'lingga bir bog' novdani olib u bilan xotiningni urginda qasamingni buzmagin darhaqiqat biz ayyubni sabr qiluvchi deb topdik u naqadar yaxshi bandadir haqiqatan u Alloh yo'liga butunlay qaytuvchidir ey muhammad quvvat va farosat egalari bo'lgan bandalarimiz ibrohim ishoq va yaqublarni eslang biz ularni bir xislat boqiy diyor eslatmasi bilan xos qildik yana ular bizning huzurimizda tanlangan yaxshi kishilardandir yana ismoil al yasa va zulkiflni eslang barchalari yaxshi kishilardandir bu bir eslatmadir shubhasiz taqvodor zotlar uchun go'zal oqibat bu ular uchun barcha darvozalari ochib qo'yilgan mangu jannatlardir ular u joylarda so'rilarda suyanib o'tirib mo'l ko'l meva cheva va sharob chaqirurlar ularning oldilarida ko'zlari erlaridan boqishda cheklangan yosh va teng qur qizlar bo'lur bu narsalar sizlarga hisob kuni uchun va'da qilinayotgan narsalardir albatta bu bizning jannat ahliga beradigan rizqimizdirki unda tugash bo'lmas haqiqat shudir darvoqe haddan oshuvchi kimsalar uchun eng yomon oqibat bu ular tushadigan jahannamdir bas naqadar yomon joy u mana bu qaynoq suv va yeringdir bas ular uni totib ko'rsinlar boshqa azob uqubatlar ham o'sha shaklda bo'lur ularga ergashgan kimsalarni ko'rsatilib mana bu odamlar sizlar bilan birga sizlar sababli jahannamga tashlanuvchi jamoatdir deyilganida peshvolar ayturlar xush kelmadilar haqiqatan ularning o'zlari do'zaxda toblanuvchilardir ular ergashganlar deydilar yo'q sizlar xush kelmadingiz chunki sizlar u azobni bizlarga keltirdingiz bas naqadar yomon qarorgoh u do'zax ular yana derlar parvardigoro kim bizlarga mana shu azobni keltirgan bo'lsa bas o'zing unga do'zaxda azobni bir necha barobar ziyoda qilgin jahannam ahli bir birlariga ayturlar nega bizlar dunyoda yomonlardan deb hisoblab yurgan kishilarni mo'minlarni do'zaxda ko'rmayapmiz bizlar masxara qilishga o'shalarni tanlagan edik yoki ular shu yerdayu ko'zlarimiz ulardan chalg'idimikan albatta do'zax ahlining ana shunday tortishishlari albatta haqdir ey muhammad ayting men faqat bir ogohlantiruvchidirman vohid yagona va qahhor g'olib Allohdan o'zga iloh yo'q. U osmonlar va yerning hamda ularning o'rtasidagi bor narsaning parvardigori, aziz, qudratli va g'affor, mag'firatli zotdir. Ayting, bu so'zlar buyuk bir xabardir. Sizlar esa undan yuz o'giruvchidirsizlar. menda bahslashayotgan oliy guruh farishtalar haqida hech qanday bilim yo'q edi menga faqat o'zimning aniq ogohlantiruvchi ekanligim vahiy qilinadi xolos eslang rabbingiz farishtalarga degan edi albatta men loydan bashar yaratuvchidirman bas qachonki uni rostlab unga ruhimdan puflaganimdan so'ng unga sajda qilgan holingizda yiqilingiz bas farishtalarning barchalari jam bo'lib odam uchun sajda qildilar faqat iblisgina kibrlanib sajda qilmadi va kofirlardan bo'ldi shunda Alloh dedi ey iblis qo'lim bilan yaratgan narsaga sajda qilishdan seni nima man etdi kibr qildingmi yoki sen odamga nisbatan oliy zotlardan edingmi u aytdi men undan yaxshiroqdirman meni olovdan yaratgansan uni esa loydan yaratding Alloh dedim bas undan jannatdan chiq zero sen dargohimdan quvilgan mal'unsan yana to jazo kuni qiyomatgacha senga mening la'natim iblis iltijo qilib dedi parvardigorim u holda menga ular tiriladigan kungacha o'lmaslikka muhlat bergin Alloh dedi sen muhlat berilganlardandirsan ma'lum vaqt kunigacha qiyomatgacha iblis aytdi endi sening qudratingga qasamki albatta ularning hammasini yo'ldan ozdirurman faqat ularning orasidagi ayrim ixlosli bandalaringgina ozmay qolurlar Alloh dedi men haqdirman faqat haqiqatni ayturmanki albatta men jahannamni sen va ular orasidagi barcha senga ergashgan kimsalar bilan to'ldirurman ey muhammad ularga ayting men payg'ambarligim uchun sizlardan haq so'ramayman va men payg'ambarlikni o'zimcha da'vo qiluvchilardan ham emasman u qur'on faqat olamlar uchun eslatmadir qasamki sizlar uning ilohiy vahiy ekani haqidagi xabarini ozgina vaqtdan so'ng qiyomat kuni albatta bilursiz Zumar surasi Makka da nozil qilingan 75 oyatdan iborat. Zumar guruhlar demakdir. Surada qiyomat kuni odamlarni farishtalar jannat va do'zaxga guruh-guruh qilib olib borishlari tasvirlangan. Undagi oyatlarda alloh taolo o'z bandalariga turli hayotiy misollar keltirib o'zining qudrat va hikmatlarini bayon etish bilan oxiratga solih amallar bilan tayyorlanish yo'llarini ko'rsatadi mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bu kitob aziz va hakim Alloh tomonidan nozil qilingandir ey muhammad albatta biz sizga bu kitobni haqiqatan nozil qildik va siz Allohga dinni unga shirkdan xolis qilgan holda ibodat qiling ey insonlar ogoh bo'lingizki xolis din yolg'iz Allohnikidir undan o'zga do'stlarni iloh qilib olgan kimsalar biz faqat ularga bizni Allohga yaqin qilishlari uchungina ibodat qilirmiz derlar shubha yo'qki Alloh qiyomat kunida ular ixtilof qilayotgan narsalar xususida ularning o'rtasida hukm qilur albatta Alloh yolg'onchi va noshkur kimsalarni hidoyat qilmas agar Alloh farzand tutishni istasa so'zsiz o'zi yaratgan narsalaridan xohlaganini tanlab olgan bo'lar edi u bunday aybdan pokdir u yagona va g'olib Allohdir. U osmonlar va yerni haq hikmat bilan yaratgandir. U kechani kunduzning ustidan o'rar, kunduzni kechaning ustidan o'rar. U quyoshni ham, oyni ham o'z amriga bo'yin sundirib qo'ygandir. ularning har biri ma'lum muddatgacha sayrda bo'lur ogoh bo'lingizki u qudratli va o'ta kechirimli zotdir u sizlarni bir jondan odamdan yaratdi so'ngra undan juftini havvoni paydo qildi va sizlar uchun chorva hayvonlaridan 8 juftni tushirdi, dunyoga keltirdi. U sizlarni onalaringizning qornida uch qavat zulmat ichida asta-sekin yaratdi. Mana shu Alloh Rabbingizdir. Hukmronlik faqat unikidir. undan o'zga hech iloh yo'q bas unga ibodat qilmay qayoqqa burilib ketmoqdasiz agar sizlar kofir bo'lsangiz bas albatta Alloh sizlardan behojatdir u o'z bandalarining kofir bo'lishiga rozi bo'lmas agar shukr qilsangiz va iymon keltirsangiz u sizlar uchun rozi bo'lur hech bir ko'taruvchi gunohkor o'zga ko'taruvchining yukini gunohini ko'tarmas so'ngra qaytishlaringiz Rabbingiz huzurigadir bas u sizlarga qilib o'tgan amallaringiz xabarini berur albatta u dillardagi sirlarni biluvchidir insonga biror ziyon yetganda u parvardigoriga tavba tazarru bilan duo qilur so'ngra Alloh o'z tomonidan unga biror ne'mat ato etganida esa ilgari Allohga qilgan duolarini unutib qo'yar va o'zgalarni ham Allohning yo'lidan ozdirish uchun unga tenglarni o'ylab topur ey muhammad ayting sen o'z kufring bilan dunyoda ozgina foydalanib qol albatta sen dozaq ahlidandirsan yoki kechalari sajda qilgan va tik turgan holda ibodat qiluvchi oxiratdan qo'rqadigan va parvardigorining rahmatidan umid qiladigan kishi bilan boshqalar barobarmi ayting biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi darhaqiqat faqat aql egalarigina eslatma olurlar ey muhammad mening iymon keltirgan bandalarimga ayting parvardigoringizdan qo'rqingiz bu dunyoda ezgu ish qilgan zotlar uchun oxiratda chiroyli oqibat jannat bordir Allohning yeri kengdir albatta sabr qiluvchilarga oxiratda mukofotlari behisob berilur ayting men Allohga dinni unga xolis qilgan holda ibodat qilishga buyurilganman yana men musulmonlarning avvali bo'lishga buyurilganman ayting albatta men Rabbimga osiy bo'lishga ulug' kunning azobidan qo'rqayman ayting men faqat Allohga dinimni unga xolis qilgan holda ibodat qilurman endi sizlar ey mushriklar uni qo'yib xohlagan narsalaringizga ibodat qilaveringiz ey muhammad ayting haqiqiy ziyon ko'ruvchilar qiyomat kunida o'zlariga ham ahli oilalariga ham ziyon qiluvchi kimsalardir ogoh bo'lingizki ana shu aniq ziyondir ular uchun ustilaridan ham olovdan bo'lgan soyabonlar ostilaridan ham olovdan bo'lgan soyabonlar bo'lur bu bo'lajak azob uqubat bilan Alloh o'z bandalarini qo'rqitishidir ey bandalarim mendan qo'rqingiz shaytonga ibodat qilishdan chetda bo'lgan va Allohga qaytgan zotlar uchun xushxabar bordir bas ey muhammad mening shunday bandalarimga xushxabar beringki ular gapni tinglab so'ng uning eng go'zaliga foydalisiga ergashadilar aynan o'shalar Alloh hidoyat etgan zotlardir va aynan o'shalargina aql egalaridir axir bir kimsaga azob lafzi muqarrar bo'lsa siz uni hidoyat qila olarmidingiz axir siz do'zaxdagi kimsani qutqara olarmidingiz lekin parvardigorlaridan qo'rqqan zotlar uchun jannatda ustma ust qurilgan ko'shklar bo'lib ularning ostidan anhorlar oqib turar bu Allohning va'dasidir Alloh va'daga xilof qilmas Alloh osmondan suv yomg'ir qor yog'dirib uni yerda buloqlar shaklida oqizib qo'yganini ko'rmadingizmi so'ngra u suvning vositasida har xil ekinlarni chiqarur so'ngra u qurigach siz uni sarg'aygan holda ko'rasiz so'ngra Alloh uni xazonga aylantirur albatta bunda aql egalari uchun eslatma bordir axir ko'ksini Alloh islom uchun keng ochib qo'ygan o'zi esa parvardigori tomonidan nur hidoyat uzra turgan kishi boshqalar bilan barobar bo'lurmi bas dillari Allohni eslashdan qotib qolgan kimsalar holiga ular aniq zalolatdadirlar Alloh go'zal so'zni bir-biriga o'xshagan takror takror keluvchi bir kitob Qur'on qilib nozil qildiki undan o'qilganda Parvardigoridan qo'rqadigan zotlarning terilari titrab ketar so'ngra terilari va dillari Allohning zikriga yumshar mana shu Allohning hidoyatidirki unga o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur kimni Alloh yo'ldan ozdirsa bas uning uchun biror hidoyat qiluvchi bo'lmas axir qiyomat kuni yomon azobdan yuzi bilan saqlanadigan kimsa bo'lurmi u kunda zolim kofirlarga o'zlaringiz kasb qilib olgan narsani dinsizlik mevasini totib ko'ringiz deyiladi ulardan oldingilar ham o'z payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqarganlarida ularga o'zlari sezmaydigan tomondan azob kelgan edi bas Alloh ularga mana shu dunyo hayotida rasvolikni tottirdi oxirat azobi esa yanada kattaroqdir agar ular jazoning kattaligini bilsalar edi payg'ambarlarni inkor etmagan bo'lur edilar biz ushbu qur'onda odamlar uchun turli misollarni keltirdik shoyat eslatma olsalar biz uni qing'ir joyi bo'lmagan arab tilidagi qur'on holida nozil qildik shoyat Allohdan qo'rqsalar. Alloh shunday bir misol keltirdi. Bir kishi qul bo'lib, uning ustida talashuvchi sheriklar bor. Yana bir kishi qul borki, butunicha bir kishinikidir. Ikkisining misoli barobar bo'lurmi? Hamd Alloh uchundir. ha ularning ko'plari haqiqatni ko'ra bilmaslar ey muhammad albatta siz ham o'luvchidirsiz ular mushriklar ham o'luvchidirlar so'ngra albatta sizlar qiyomat kuni rabbingiz huzurida davolashursiz